Hristos Vaskrse! Hristos je svima na zdravlje i spasenje, ova sveta liturgija, ova gozba na kojoj smo danas bili i da vas obavestimo kao što znate u četvrtak 12. februara je praznik sveta tri jerarha koji je jako veliki praznik i obeležen kao crveno slovo u našem kalendaru naše pravoslavne crkve. Na taj praznik U ovom manastiru neće biti svete liturgije, a povod je to što naši oci, otac Benedikt i otac Adaton, slave 30 godina od monašenja koji su se na taj dan zamonašili još sada već daleke 1996. godine u manastiru Podmajne u onoj maloj crkvici koja je tada jedino i bila aktivna i monaštvo ih je priveo upravo današnji mitropolit, a tadašnji iguman Cetinskog manastira Joannikije. Pa ćemo u utorak, dakle, biti u manastiru u četvrtak 12. ćemo biti u manastiru Podmajne, da tamo svi zajedno obeležimo taj jubilej i najavljena je i arhijerejska liturgija koja će početi u, u 9 časova. A u sredu uveče kao i obično ovde ćemo služiti bdenje u oči praznika od 20 časova, pa ko želi da se malo više doživi praznik i uživa u molitvi i miru Božjem u ovoj svetinji, dobro je došao. A i vi ste i sad dobrodošli da se poslužimo i podelimo ono što je Bog dao, a najpre da uzmemo svetu naporu kao antidor, to jest zamenu za sveto pričešće, a i oni koji su se pričestili mogu uzeti ima. Hvala Bogu za sve.